Nakikita ko meron na naman tayong guest chair oo dito. Nga, meron nga, na tayong surprise guest. Ah. Nag-appear na naman eh. Oo, tawagin na natin. Sige, sige. Ladies and gentlemen, meron kaming special guest para sa inyo. Si Kiko. Ate Shena, matigas na yung saging ko. <laughs> Kiko! Si Kiko, pare. Kiko, si Kiko. Maging pare. Si Francis M. nandito ngayong gabi. Francis M. Francis yeah. M. Ito naman ang parokya. Talaga yung grande. In the house. <laughs> Kantayin na natin to. Ah, sige, sige. You better get ready for a big surprise. You think it's something sober, but it's only on the rise. Mental, nothing my visual contact. Louder than any other sexual soundtrack. Oh, margarita for my cute senorita over tequila just to heighten up the flavor. Chugging down on my J&B while checking out the parts of my date's anatomy. Forget the brain, forget the personality. What I'm after is your effect on my gravity, a trinity. Rod Howard, the kickstand, controlling the game with my heavy-duty joystick. You better get ready for a big surprise. You think it's almost over, but it's only on the right. Control the surprise, visual contact, louder than any other sexual soundtrack. Flip the tip as we skip to the next tip. Flashing some cash into rock style. the press. We need to get this. You better get ready for a big surprise. They think it's almost over, but it's only on the rise. Mental the visual contact, louder than any other sexual sounds. Right. I'd like to keep it going, cause I got it going on, but it's Fishy's turn on the microphone. So, <laughs> my name is Fishy, and I am me. I love pretty girls, and I love to eat. I made this rap from my mind, and I am very, very kind. Chevrolet bottle. Say I'm bad, but I am good. So shut up now and eat some food. Yung na mo problema mo, ayusin mo naman. Lagyan mo naman ng tono para ka lang ang atira na ng bangin na atupan mo sa bago mong apartment. Sa buta ka na sikat, wala ka pa rin talent. Chong, ano bang sinasabi mo? Mali ang sinasabi mo. Magaling ako kumanta. Alam mo ba yung pizza pie? Kung sa bagay, mahusay nga naman yung pizza pie Gamit ang boss mo, pamatay, nilagyan mo ng kulay ang kanta Di ba kahit ikaw ang gumawa Alam natin mas okay nung ako yung kumanta Diyo na mga pizza, huwag ka nang magyabangan Alam mo naman na pagbakap ka lang At ilan na ba ang talagang nagawa mong kanta? Ilan? Wala! Eh ano ngayon? Alam naman namin naman Na si pizza man talaga dapat pang bumili nakataki pula Eh, maging pasigas naman ka, hindi niya sinulot ang kinakatanin ng kata Isobra ko sumit katulad ko Ate Tino, Ate Benedict Aquino Nawala na yata masisikat pa kahit na sino Ewan ko, sandali, huwag kang ang makulit Kung ayaw mo masipa sa mukha na malupit Baka makatikin ka ng saswela de kamaho Na si Listo et eh, Degado sa gulbihan eh, de todo Talaga, di nga, tataw na ba ako? Di porket koreano ka, magli ka mag-taekwondo Huwag ka mag-aangas sa lalaki may balbas Kami yung mga tipo na hindi umatras ang magkaaway Ipagpati, kumit na ka at kung paano tatapos ang iyong kanta Di ang ito na labig na nalang mawawala Ang tindinan! Ang tindinan! Rock and roll! Rock and roll!